Eles invejam o que tenho, todos os bens que obtenho. Mas não vem da onde eu venho, da onde eu venho. Eles invejam o que tenho, todos os bens que obtenho. Mas não vem da onde eu venho, da onde eu venho. Eles invejam o que tenho, todos os bens que obtenho. Mas não vem da onde eu venho, da onde eu venho. Eles invejam o que tenho, todos os bens que obtenho. Mas não vem Sou fruto do engenho, fruto do campo. Anos e anos por spam. Leito da dor, leito do pranto de mil, quinhentos, seiscentos e tanto. Vários milhões arrancados de lá. Reis e guerreiros lançados no mar. Congo, Angola, Centro-Oeste, África, o Brasil, Nordeste. Séculos de chibata, séculos de corrente. Sou remanescente, afrodescendente. Povo sobrevive, entre aspas, livre. Hoje a guerra eu é tô sei, sempre estive Zumbi, Luiz Gama, EDI. Qual a diferença? Qual a facção? Qual a sua sentença? Qual a sua razão? Ouro, café, engenho, cana, droga, cadeia, crime, grana, Brasil, violência sangrando a esmo. Negros vivendo e morrendo no mesmo. Bar de tambozão, América do Sul, Bahia, nascente SP, sou Zulu. Homem de ambições, homem de visões, linhagem de líderes, reis e leões. Vou pra cima agora e mais. Em outra vida, o Mike é minha nove, caneta ferida. Quântico, crítico, romântico, político. Profecia se fez novamente. Bahia, magia minha nascente. Tambor no meu sangue preto e quente. Você não aguentou me prender nas correntes. Johnny vem, Johnny vim, John sou. Sei pra onde eu vou. O que eu mantenho, desempenho que eu desenho. Vem, me abraçou. Fui e lutei no cangaço. Lágrimas de sangue de um palhaço. Fui no inferno e voltei. Com as armas de Jorge, sorri, sorri. Hey. Eles invejam o que tem. Todos os bens que habitam. onde eu venho, eu sigo aprendendo. Desde menor, desde menor canto que eu tô vivendo. Vila Maria que me refugia, sempre me acolhendo. E os manos de cria do meu dia a dia fazendo dinheiro. Fazer uso, salve bem forte. Samba raiz, zona norte. No canto do campo, fumaça voando. Na dor dos moleque de pote. O Megatron estralando. Na área 4 tocando. 12 do singla, as City sítio clima esquentando tô sempre abençoando. Todo dia minha família. Tia Manali, Fernando, Giovana, Luísa, vocês são minha vida. Oh, eles invejam o que tenho. Todos os bens que obtenho. Mas não vem da onde eu venho. Eles invejam o que tenho. Todos os bens que obtenho. Mas não vem da onde eu venho. Da onde eu venho. Eles invejam o que tenho. Todos os bens que obtenho. Mas não